Toe die nieuws van Israëlse oorwinningskoning Jabin van Osor bereik, het hy dadelijk boodskappe aan die volgende konings gestuur, koning Jubab van Madden, die konings van Simron en Aksaf, die konings in die noordelike bergachtige gebiede, die in die Jordaanvallei syd van Genesaret, die konings wat in die vlakte geblei het, as ook die wat in die gebied doorgeblei het. Dit is die westelike gebied tussen Karmel en Caesaret in die kus van die Middellandse Sedert ook aan die Kanaanite en beide die oostelike en westelike gebieden in die Amorite, die Jetite, die Veresite, die Jebusite en die berggebiede in die Jewite wat aan die voet van die berg Hermon geblei het, nabij die gebied van Mespa. Al hier die konings het onmiddellik op die boodskap gereageer en gereed gemaakt voor oorlog. Hulle gesamentlike leersam met hulle perde en strijdwaans was so groot dat hulle soos die sandkorrels op die strand gelijk het. Hierdie gesamentlike mag het hulle kamp bij die meer van Merom opgeslaan, gereed voor die oorlog tegen die Israëlieten. Maar die Heere het vir Oosja gesê, moet nie vir hulle bang wees nie. Tien die tijd morgen gee ek hulle oor aan Israël om hulle allemaal dood te maak. Je moet hulle perdese haakskensinnings afsny en hulle struidwaans verbrand. Joshua en sy soldaten is toe af na Merom toe, waar hulle een verrassingsaanval op die ander leer geloods het. Die Heere het voor Israël die oorwinning gegee. Toe die vijand vlug, het hulle hulle achterna gesit tot so ver noord as Sidon Rava en Misreefot Maaim en ook tot bij die vallei van Mispa in die ooste. Hulle het nie opgehou voordat hulle die hele mag uitgeroeie het nie. Joshua het gedoen wat die Heere gesê het hy moet doen, hy het hulle perdesaakskensinnings afgesny en hulle strijdwoens verbrand. Daarna het Joshua omgedraai, terug na Alsoor toe. Ook die stad het hy ingeneem en sy koning doodgemaak. Hasor was voorheen die machtigste van al die koninkryke in daar die omgeving. Die Israëlieten het al die inwoners van die stad doodgemaak en die stad totaal en al afgebrand en vernietig. Joshua het ook al die steden van die ander konings ingeneem en die konings en die mensen daarin uitgeruil volgens die opdracht van Moses die Heerese dienaar. Behalve vir Hasor het hulle nie een van die ander ou, gevestigde steden afgebrand nie. Die Israëlieten het die buit en al die vier van die steden vir hulle self gevat, maar die inwoners het hulle doodgemaak. Die opdrachten wat die Heere vir Mooses sy dienaar gegee het, het Mooses net so aan Joshua oorgedra. Joshua het het alles stiptelik uitgevoer. Joshua het die hele land ingeneem, die bergachtige gebieden, die hele zuidelijke deel, als we die hele gebied van Goosen, die laarliggende delen, die Jordan Vallei en die Israelberge met hulle voetjewels, 17 tot 18. Die gebied het gestrek van die Kaalberg in die syde, wat oploop na Seer toe, tot by Baalgat, aan die voet van die berg Hermon in die Libanon Vallei in die noorde. Joshua was lang in een oorlog met die konings van jullie gebied gewikkeld, maar hij het hulle uiteindelik allemaal verslaan en doodgemaak. Behalve die Jebiete wat in Geon geblei het, was daar niet een ander staat wat met die Israëlieten een vredesverdrag gesluit het nie. Hulle is allemaal in gevechten verslaan, die Heere het toegelaat dat hulle hardkoppig bly, hulle het toe in oorloe met die Israëlieten betrokken geraak en is voor die voet vernietig, volgens die Heere sy opdracht aan Mooses. In die tijd het Joshua ook die Enakite in die berge van Hebron, Tibber en Anab, as ook in die berggebiede van Juda en Israël, uitgeriep daar het geen Enakite in die gebied van die Israëlieten oorgeblij nie. Hier en daar in die gebieden van Gaza, Gat en Astot was daar klein groepies van hulle oor. Volgens die Heerese opdracht aan Mooses het Joosja die hele land ingeneem. Hij het aan die Israëlieten als hulle besitting gegee die het gelijk op onder die stammen te verdeel. Na een ruk was die land uiteindelijk vrij van oorlog.